a l'hivern del derrocament del faraó ens seguim aixecant davant els legisladors, des de la calor de les piràmides a l'hivern infernal de les capitals a Euràsia, de les runes de l'Alepo a les reformades catedrals a Tenerife. Llibertat per als quatre de la Laguna, dimissió i combustió espontània al ministre Huert, derogació de la llei de l'OMSE i les inquisitòries reformes educatives, sanitàries i laborals. Terrades en 1984, un dissabte més, una setmana més, eh, des de Titoieta a la resta del món. Avui és 25 de, de gener de l'any 2014. Bona tarda, Raül. Bona tarda a tothom. Enhorabona per un gran partit amb els voltors la setmana eh. passada. Eh, sí, sí. Enhorabona i felicitats. I li, perdoneu, ara ja que hi som, eh, m'agradaria també donar les felicitats a, el meu fill, que fa 5 anys avui. És vera, ja mos va adelantar fa unes setmanes. És vera. Des d'aquí, Nur, te damos muchas felicidades, que cumplan muchos más y... I que els veguis a celebrar aquí a la ràdio. Exactament. Els dies que vulguis. Exactament. Molt d'anys, Nur. Avui el programa que estirem fins les 7 de Sorobaix en directe des d'aquí al Casal Pere Capellà, al Gaida, i han diferit també gràcies a Ràdio Bronca. Eh, ens podeu escoltar al 108 de l'FM aquí a Mallorca i també a titoeta.cat arreu del món. Mm -hmm. Tenim un parell de, de sorpreses, no? de, un menú preparat. Sí, aquí tenemos como invitados hoy esta tarde a Jota, que nos pondrá sus rarezas como siempre. Son súper ilustrosas. A mí me encanta mucho <laughs> que me ilustre con sus cosas que tiene en su baúl. Y por otra parte <laughs> tenemos a a. De J. <laughs> el de J. y por otra. Ya, ya te, veo, ya te veo. Me gusta, me gusta que haya esa competitividad. <laughs> Soy así de, deportista. Bueno, una competitividad productiva. Mientras siempre nos pongáis buenos discos, en otros es igual. Por eso, por eso. Yo lo digo en el, buen sentido de la palabra. Claro Que sí. ¿Qué me extensa ya? Y después tenemos también por otro lado a Mota, que ha venido aquí a hacernos su compañía y a lo mejor nos presentará lo que será el adelanto del posible disco de Motor 49 y seguramente que también a lo mejor nos, también nos ilustrará con cosas suyas que también escucha en su casa cuando le apetece. I a la segona part del programa tenim l'entrevista de l'Albert eh, que segueix amb la seva gran pregunta què és cultura i en aquest cas ja la pregunta a la gent que des de fa 13 mm, anys eh, duen eh, aquest col·lectiu, fantàstic col·lectiu que es diu Renou Col·lectiu mm -hmm. de Manacor que ens explicaran des dels seus inicis, a la seva actualitat i tot el seu recorregut i, ja, ja fa molt i estarem amb, amb tres d'ells aquí a xerrant eh, que es és aquest projecte i què és lo que han dut a terme i quines són les seves o el manco lo que fan habitualmente. Y como siempre, agenda, informaremos los conciertos que hay tanto hoy como la semana que viene y próximas semanas. Y bueno, un poquito de lo que yo siempre también escucho en casa, que hoy vengo con un poco de relajación porque se acaba este mes, pero empezaremos otro mes con un poco más de caña. pues avui que el 1984 han volgut començar amb una banda de Canàries, eren Escorbuto Crónico i la cançó La Laguna, és un lloc a Tenerife que està protagonista avui de matí, 25 de gener, perquè el ministre d'Educació, Cultura i Esports, en Huert, estava, estava a Tenerife inaugurant la reforma d'una catedral a La Laguna i els manifestants que se trobaven allà els radicales, que els hi deien avui al telediario, pues han intentat entrar a l'església i s'han votat el cordó policial, ha hagut, ha hagut enfrontaments i ha hagut quatre detinguts i des d'aquí pues, la nostra solidaritat amb aquesta gent i la derogació d'aquestes reformes eh, educatives. Tant la reforma de l'11 11 com també recordeu la reforma del TIL que tenim aquí, com ens toca... I ja que hi som, les reformes sanitàries, laborals, etc etc etc. sí, etcètera. i el de la Coca-Cola, jo que sé, hi ha moltes coses. <laughs> Jota, tu què trobes? Uh, quina cançó començam? Dos llavis, dos pulmons i una llengua de, de Noval Dinó, que són de Canadà, en 2009, de Cheo de Perron, que és de l'any 89 i el número de l'EP exactament no sé quin és, perquè tenen... La tira. La tira, aquesta gent. Pongamos que és el 15. No, esto no creo que fuera el 15, però bueno. déu nhi aquest... Um... No, que va, això. I és una, una banda molt estimada també per nosaltres, aquests nòmins. No? Quasi sí. sempre han publicat tot amb um, Alternative Tentacles. En mm, cada no cas de res sí. discos, a lo millor no. Temple per mi que ja no, no, no ho són ser Alternative Tentacles, han cercat per altres camins i això. Va bé. Ens arriba un burofax eh, ara mateix de la gent del GOP en el que ens informen que el proper dia 1 de febrer eh, hi ha una protesta a les Fontanelles, a la platja de Palma, per aturar aquest macroprojecte de centre comercial, etc. Mm -hmm. i que serà a partir de les 12 del migdia a la porta de la benzinera, o sigui que tot el nostre recolzament. Sí, és que de fet, de, com comenta la gent del COP en aquest burrofax, eh, les obres incompleixen greument el pla de vigilància ambiental en matèria de residus tòxics i sols contaminats, afectant greument la zona humida inventariada. El GOP, juntament amb la plataforma Salvença Fontanelles, presenta avui denúncia a Fiscalia per les obres d'urbanització. Bueno, això és del 21 de gener. Autoritzades per l'Ajuntament de Palma les anomides de Fontanelles estan incomplint de manera greu el pla de vigilància ambiental aprovat per la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears. escoltes 1984 i escoltàvem la tercera cançó d'Avui Era Baixa, també de la mà d'en Jota, d'aquí, des de la vila. Què era això? Uh, va dels surfers. Va dels surfers. Els surfers d'escol, desforat d'escol. Una banda molt recomanable. Sí, bastant porqueta si heu vist mai cap vídeo seu. Això me fa pensar en un concert que vam tenir oportunitat d'estar ahir després de seduir, deixar-nos seduir per l'entrevista de la setmana passada amb en, amb en Pere, uh, amb en Pere de l'Abeja Maya. Sí, sí, pues ahir no m'ho vaig poder no. resistir, m'ho vaig plantar el cafè a Vic, vaig arribar allà a les 10, encara que començava a les 11 i mitja, un públic selecto que encara sopava, i, i la veritat un concert molt bo, molt concorrido, estava, que no hi cabien ni Cristo. Ni Cristo. Mira, tú tu, va que, que no iría bien pero he que... No, no, tiene un público muy fiel la abeja eh? No, Especialment ja. si toquen el seu rodol. <laughs> Desde aquí, pues entonces un saludo a la abeja Maya y que, que bueno, que eso, que... Que sigan. Que sigan para adelante. que 15 anys no són nada. Exactament. Sí. <laughs> I que avui també vos recordam el que dèiem la setmana passada quan xerràvem amb els companys de la puta calle que avui, a eh, 25 de gener, presenten a Esgremi a Palma el seu disco Esto solo es punk amb entrada gratuïta a partir de les 11 i mitja. I mitja. I mitja. Mhm i estirant, actuant, com dèiem, també amb De Cráneo i, Cicuta per a mi. Per ser De Cráneo acaben de rebre el seu disco i encara que no serà la presentació oficial, Pantura hi haurà algunes còpies disponibles, o sigui que si vos voleu fer amb una de les 300 i pico, pues ja ho sabeu, avui plantar-vos allà a, eh, en el polígono de Son Castelló. Bueno, i eh, aquí des de, també volíem eh, comentar, eh, fent un pot de gent així eh, a uh, Pinter, eh, el, des de dona, de, des de dona sana, eh, ens conviden a participar al seu cicle de, de cinema feminista, agència, agència i organització de les dones per al canvi social, presentat i dinamitzat per Andrea Beltramo. Eh, dimecres hi va haver el primer passe de, de, de cinema, que va ser Ni Déu, ni Patró, ni Marit, el dos, del 2010, de Laura Manyà, i per aquests dies que venen tindreu el dimecres 29 de gener a les 7 a Pa i Roses, de Ken Loach, Uh, dimecres 5 de febrer a les 7 també Made in LA Dimecres 12 de febrer, Made in Dagenham. I si, eh, bueno, si uh, eh, vos llegeixo aquí un, un tros... Bueno, recordeu que això serà eh, al carrer Barrera de Baix, 6, Palma, de Sant Magí, entrada lliure i gratuïta. Si voleu més informació, pues res, pegueu un vistazo aquí. Hi, I'd like to tell a story about something that happened to me. I was sitting home just the other day watching some TV when there was a knock on my door, and I went to the door to see who it was, and it was a woman with no eyes, and she had a stack full of comic books. And she gave me one of them, and she said, Take it and read. And I took it, and I did read. And the story was so moving and compelling that I had to write a song about it. It wasn't one of your regular comic books, rather, it was one of the publications out in California. One of those comic books that's meant to uh, convert you to uh, fundamental Christianity. And it was a story about a family, and the father's name, he was, name was Lisa's father and the, mother. And the mother's name, her name was Lisa's mother. Lisa's and then there was a child, a five-year-old child named Lisa. Lisa, pure as the driven snow, but she was driven in other ways as well. I'll tell you about that later. Lisa's mother was an alcoholic. She used to sit and knock back JB from 8 o'clock in the morning till she passed out at midnight. Lisa's father, however, he was a sinner of another sort. He was a sinner of a different color, if you know what I'm talking about. He was a kind of man kind a man who didn't keep his sinning to himself. because he was a child molester, this was a man who abused his little daughter Lisa every night, every afternoon, every morning. As soon as Lisa's mother was whacked out on JD, he'd go up into Lisa's bedroom and he'd start wailing away on this poor little kid, making that sound going, oh, waka waka waka, baby, baby, baby, have me a good time, yeah, yeah. And one day he was up there doing what it was he did to that poor little girl. When there was a knock on his front door, he tucked in his shirt and he ran down, pulled up his pants, and answered the door quick as he could. And he said, "No, oh, who's there?" Hi, this is Bill, your neighbor. Oh, hi. Uh, uh, hi, how you doing? Uh, what's, how's the weather? Uh, how The weather's fine. Hey, how about you've Been doing with ran home as fast as she could. And she ran and she pointed a finger at Lisa's father. And she said, You repulsive little shit. I hate you. I hate you. And Lisa's you. father said, Whoa, whoa. I'm in the soup now. She knows what I've been doing to Lisa. He ran, he ran out that door as fast as he could. He started making his way down. Started making his way down to the bridge, just like James Stewart in It's a Wonderful Life. He was going to throw himself off that bridge. And just then, a woman with no eyes and a handful of comic books walked up to him in the comic book, just like the woman in my And she gave him a comic book and she said, just pray. Just pray is what she said. And the next panel said, 15 minutes later. And he said, whoa, I feel excellent. I'm going to go home and tell Lisa's mother about this praying stuff. hey, Mrs. Mother, listen to this. And she said, I hate you, I hate you, you're pulled He said, whoa, shut up, you old cow. Listen to this, try up and pray. If prayed and prayed. And what did it say? Fifteen minutes later, she says, she says, I feel great. And Lisa's father says, let's call Lisa and tell her what's happening around here. They call her Lisa. Lisa's a little scared stand, she says, they say, hey Lisa, we got some good news for you. We're never gonna hurt you. Never gonna hurt you anymore. And Lisa says, Lisa says, oh really? This is better with the giving his sins. Is he lady saving This is better with the giving his sins. Is he lady saving it? Hey, waka waka waka baby baby baby. Waka waka waka baby baby baby. up and doing the big stick. Oh, really? ¡Wow! ¡La fuerza del destino! Jota, esto es una ilustración muy buena. quién, ¿Quién era esta gente? Estos son los Alice Donuts, un grupo de Nueva York. ¿Qué puto? Es un grupo de Nueva York. <laughs> Me tiene liado, Raúl. Yo, no. y ve, També és un grup que gravava bastant, no sé si encara hi graven i estan amb actius en Alternative Tentacles, mm -hmm. i això està tret d'una recopilació de l'Alternative que se diu Ups, Conquer Stereotype, uh -huh. i aquest tema, per lo que veig, va, ser, va estar gravat en directe en el CBGBs, ah, l'any 1987. En el CBGB, de Nova York. I la cançó se deia Lisa's Father. Muy buena. Me ha gustado así en plano opere, o, opereta. No, és, una, es un grup no, genial no, banda. Raret, que fa sí, sí. més un rock i així, però són molt... Sí, no han estat sempre tan encasillats amb el punk, el no, rock no, independent dels 80, no? I... Sonava molt però bé. Molt, molt, molt, molt propers també a Alternative Tentacles i lleis independents, no? Sí, sí. Mm -hmm. Bueno, eh, jo ara volia comentar, perquè també abans eh, aquests dies m'ha arribat una, unes propostes ben interessants i també com que xerram abans de la, de la perversió de la veja maia i que, bueno, recordar que fan les cançons a les 12 del migdia que és el més pervers que se <laughs> de tot però de tota manera aquí doncs, eh, llegeix un, un comunicat que de moment eh, doncs, llegeix el comunicat i després eh, suposo que en programes que ve eh, anirem dient on se realitzarà aquesta activitat. Diu, benvolgudes companyes de lluita, festa i perversió tenim el plaer de convidar-vos a un cap de setmana que us transportarà de les urpes del capital als genitals còsmics de Dionís i al flux vaginal de les neovacants. Per aquest esdeveniment tan especial hem escollit la propera lluna plena. Uh! Quan es confon el dia amb la nit, els cossos tornen al fang primigeni i els humans es fusionen amb els animals. El programa detallat vos arribarà en breu, però de moment obriu bé les orelles i les cames perquè us farem un tastet. I això és més a manco el que hi ha d'agenda, que llavors dic jo que de pròximes, eh, pròxims programes vos devetllarem més, però eh, el, és, és un cap de setmana, el divendres es preveu eh, el que han anomenat el Sant Calentón, que faran un gran cabaret còsmic, orgàsmic, <laughs> Men Que digo que es una reposición del hombre de la Tierra. Es el hombre que se fusiona con la Tierra. <laughs> bueno, Perdón, el hombre y la mujer que se fusionan en el barro primigenio con Tandit. Ah, que a lo <laughs> mejor hacían una reposición del hombre de la Tierra de, de Félix Rodríguez de la Fuente, digo yo. <laughs> No, no, però mira, eh, eh, això és el que d'això. A eh, Sant Calentón, a Gran Cabaret Orgàsmic, un concertàs, un sopar i acampada interior. Llavors, el dissabte hi ha uh, previst una xerrada que se diu Nosotras, esas insumisas, acá nomás, cerquita, tan diferentes i talleres Transfeministes, construcció d'arnesos i transformació. Mm -hmm. Uh, també se proposen altres tallers uh, fora vilers, com diuen, fona. jo crec que més aviat hauria de ser tir de canya, a lo millor, aquí quedaria millor. Sí, jo crec que sí. Eh, un forn de leña, no sé si para calentar l'ambient, y un hort, evidentment, porque llevar al huerto, yo creo que siempre ir al huerto siempre Hombre, hay que trabajar, Hay que trabajarlo, o sea, si tú quieres sembrar algo, se tiene que trabajar, eh, si no, no, tiene justamente, pues... <laughs> no, tiene justamente gracia el brote de la semilla. y <laughs> de, en principio, ya habrá berenars y dinars, eh, un cap de semana, y eh, avisan de que habrá haurà para montar muntar paradetes eh, d'allò que vulgueu i, i bé. Bueno, això serà en estiu, dic jo. No, no, no, no, no, no, no. això serà d'aquí poc, de fet cap a mitjans de febrer. I uh, com fred, acaben... fred, eh, fred. Uh, <laughs> com, acaben, com acaben comentant, si el consumisme t'imposa Cupido, tira't al porno rural. Mm, bona si proposta. vos pareix, eh, en, pròximes, eh, en pròxims programes vos comentarem on se fa tot això i... I darem com, pistes, sí, no? I donarem si més pistes... Un programa de, de ràdio de, de, de acertijos. De acertijos, a ver si llegas, si al final llegas o no llegas. Ok, ok, ok. Bueno, bueno Jota, ¿qué nos tienes aquí? Cerrando porno, escolta Locos por el Sexo. Molt bé. Okay. Que és el primer LP d'Estragi Mulato, uh mm-hmm. -huh. també tret per l'alternativa ten tackles, xiste fàcil, és el virus 69, el locos por el sexo. <laughs> Uau! Bueno, I molt rarets, i escoltarem Monkey Boy. Vinga, pues vamos a escoltar. apoteósico este grupo, ¿eh? me lleva al trance, al lapsus, al clímax. Yo creo que para. para loco por el sexo. Yo estoy siempre loco por el sexo. Como todo mundo. <laughs> Pero bueno, en ese buen sentido de, la palabra, no en plan pervertido sexual psicótico. sí, sí. Pues entonces tendré que darles una, una clase de psicología ambiental. Psicología inversa. <laughs> Ah, bueno, Jotilla, ¿qué Jotamot. más tienes por ahí? Bueno, uh, veo yo... unos discos auténticos por aquí al lado sí, mío, ¿eh? sí. ¿eh? te los voy a... Tienen historia, a chorar. Tienen historia. uh, <laughs> pues bé, vos posaré ese de darrera cançó per avui. Molt bé, oh. gràcies per oh. haver vingut, com cada setmana que pot venir. Bueno, sempre és un plaer. Menos mal, que eso. És que si no, si no veig no, vos podreu, no podreu entrar. <laughs> És veritat. De vegades, eh? Bé, uh, seguirem a l'alternatiu amb un grup com de de era feminista que mm. se diu Teddy and the Frag Girls i això està tret com d'un 12 pulgades single, EP que se diu I wanna be a man i posarem estena I wanna be a man Pues venga, vamos Is a escuchar ready? a Teddy Hans, Johan, Heidi Let's go everybody! Pues bueno, después de escuchar a este grupo de, de, chicas. que se llama Teddy and the Frat Girls, eh, mola que el tema. Ah. Sí, sí, me recordaba que como si estuviera en un psiquiátrico, ¿no? Y estaba dando como cuerda a los pobres, <laughs> a los pobres internos y tal, como si fuera a compás, ¿no? Era, una especie de mantra, I, I, wanna be a man. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, molve J muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Como siempre, tú sabes que estás aquí bienvenido porque es tu segunda casa, <laughs> por supuesto. Y mm. bueno, eh, la semana que viene seguramente que nos ilustrará con más cosas que tiene por ahí en su baúl tan recóndito. <laughs> bueno, la semana pasada me parece que en el café Blue Art estuvo, ya que estamos hablando de la luna llena, estuvo justamente tocando el hombre lobo internacional, si no voy equivocadamente. <laughs> y justamente eh, presentó pues lo que es el eh, bueno, pues su proyecto con una canción que me parece que se llamaba, a ver, ese apéndice que tengo por ahí. Pues tocó un montón de temas, ah. pero <laughs> una de las que va a tocar era, era Nama Kremaket Jock, We are gonna burn this place down. i, i com bé deies, va tocar lluna plena i crec que ho farà totes les llunes plenes del, del 2014. Mira, però ja tenim una altra activitat per la propera lluna plena, veus? Que és el dia sí, 14. No sé què farà amb altra activitat. Dia de, de, de l'amor i Cupido i tal, pues, wow! jo crec que, que tornarem a, ja vos informarem a bon, però Hombre Lobo Internacional estarà ja actuant. Si vos sembla, eh, anem a escoltar una de les cançons que han, enregistrat i que estan disponibles a través de Discos Muerte al seu bandcamp i és aquesta mateixa We Are Gonna Burn This Place Down, una one-man band de Mallorca. Mm -hmm. One-man band, allò, ja pot ben dir, eh? Do it yourself, absolutament. Sí, bombo i caja, tot amb els pedals. Bombo, caja, platilla, uh, animació. We're gonna burn this place down. Bueno, después de escuchar al lobo hombre internacional, <coughs> ay, perdón, eh, bueno, tenemos aquí, lo, dicho, aquí a otro invitado, que es Mota, de Motor 49. Y justamente... ¿Qué tal? Buena tarde, Mota. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? De aquella vez. De aquella vez que nos vimos, sí, en algún bar. <laughs> bueno, tienes aquí algo preparado que es primicia, me parece de lo que va a ser vuestro adelanto de grabación, ya otra vez, vuelta a la carrera de Motor 49, ¿no? Sí, en realidad sí, siempre eh, nosotros ensayamos mucho y la verdad que últimamente nos hemos tomado bastante tranquilamente porque no hemos tocado, pero es porque hemos estado grabando. Ah, exactamente. ¿y con quién habéis estado grabando? Cuéntanos. hemos estado grabando con el señor Martí, Perdón, Bernat. No, no, no, nada más dir una Martí... Pot pues dir que vulguis. Ya <laughs> está, no, no, no, no. señor Martí está grabando Sí, señor. Y nada, eh, rápido, Motor 49, rápido, intenso y lo que sale, lo que hay, eh, lo que hay. El disco salió eh, bastante bien, eh, está bastante potente. Pero lo que tenemos aquí es una mezcla para que vean más o menos cómo va el trabajo, pero en realidad no es nada definitivo ni es el resultado final. ¿no? A, una pasa por pistas y por, y por limpieza. Falta masterizar y muchas cosas, pero... Eh, como siempre todos los días me están tocando la puerta para que quieren escucharlo, pues vengo a la radio y lo pongo. Yo justamente para mí es una sorpresa, porque no tenía ni idea de que estabais haciendo esto, pero vamos, hoy con este sonido que suena así, esta canción que nos vas a presentar es como más me gusta a mí, en plan maqueta antigua. Sí, señor. ¿Qué canción me la vas a poner? Esto se llama Volar pues ya sabéis, es a volar, a volar Esto con motor 49. En crudo. <laughs> cosa. Sí, señor. Espectacular, ¿eh? Me gusta el nuevo sonido de Motor 49. Desde aquí mandarle un saludo a Luis Sepia. Han mejorado un poco, ¿eh, cabrón? Yo creo que tiene truco, pero bueno. Tiene truco, ¿no? pero suena bien. Le han, puesto, Le han puesto, le han puesto ahí una caja de ritmos, ¿no? Sí, <laughs> bueno, ya. no está, no, puedo no, no, me pueden regalar. Hombre, sinceramente. con, con, Luis me llevo muy bien y es una coña, sabe muy bien que es para reírnos un ratito. <clears throat> y si no, que nos llame tú. Y si no, que nos llame por teléfono. ¿Sabes el número teléfono de aquí? ¿Crees que tenemos Luis? Ah, A señales de humo. 971 125 381. No sé tú, U2 3 Truca uh, si ah, te atrevés. Bueno, Luis. hoy no, no, no, no, entraremos muy a fondo no, a la charlada. No, Motor no, no, ya vendremos de visita. Eh, exactamente, te agradecemos y tal. Però, Però bueno, gràcies quería... per fer una aturada aquí, Mota, i no te'n vagis perquè sé que al teu pendrive dus més material. Però abans d'escoltar lo següent, eh, m'agradaria que mos donguessis un parell més de detalls de lo que serà aquest nou disc, el, el segon LP de Motor 49, no? después de la maqueta que a presentar el pasado mes de septiembre ¿Cómo tenéis pensado editar esto? ¿En formato cassette, en formato CD, en formato LP? No, esto será en formato CD. Eh, ya la primera vez también lo hicimos en CD, pero lo hicimos en Digipack y había pocas copias que la verdad que se han acabado, no es que... El primero se llamaba Act Sí, señor, que sí, supuestamente significaba todos en bolas en alemán. pero <laughs> como somos, como somos Motor 49, en realidad la traducción, eh, pongan esto en internet y ya verá lo que les sale. Bien. Espera, espera. Este un momento, un momento, que yo formaba parte del grupo en aquel momento. es lo que te iba a comentar, es lo que te iba a comentar ahora, <laughs> Bernat. Tú, <laughs> hombre, Bernat ha sido un... Engañado Antiguamente, antiguamente participabas como bajista en Motor 49 y ahora, por ejemplo, tú que has escuchado, bueno, tú que has participado en el antiguo sonido de Motor 49, esto que has escuchado mm, te trae como un recuerdo eh, no sé, sobrecogedor o que dices, joder, tío, cómo han mejorado, ¿eh? Sí, menos mal que me fui. <laughs> no, <laughs> en buenas palabras, yo creo que seguramente habrás dicho, tío, qué guay que siga este eh. proyecto de Motor 49, porque la verdad es que es un grupo muy querido aquí en la isla y en muchos sitios de, parte del Estado español. Y, del extranjero. Y del extranjero, en Alemania. En Alemania fliparon con vosotros. Es verdad, es verdad, es verdad. <laughs> Bueno. Pero bueno, eso cuando vengáis en la entrevista lo vamos ahí matizando y tal. Sé que tienes por ahí lo que ha dicho Fede por ahí, cosas en el pendrive, como lo nuevo de Discolos. Hay un grupo que estuvo aquí, que hicimos entrevista, una gente maravillosamente amable. Y bueno, mil palabras, mil palabras. El, concierto estuvo aquí también apadrinado por Visti Brutal, por Motor Yo quería preguntarte antes de hablar de los discolos, eh, a ver cómo pensáis eh, eh, financiar la edición. ¿Lo vais a financiar vosotros? ¿Tenéis un sello que os apoye? ¿Estáis buscando ayuda en la distribución? Bueno, en realidad esto es un tema que me agrada que lo digas porque tenemos algunos sellos que nos están apoyando, personas, bares, hay mucha gente que está interesada, particulares también. Eso está bien. Y eh, ya que la gente está tan colaborativa, hemos abierto, el que quiera puede colaborar en que salga este disco. Eh, se lo dejamos muy bien, la verdad, podemos hacer una charradita buena. Eh, nos escriben al Facebook de Motor 49 por privado y nosotros nos ponemos en contacto y le explicamos cómo es el asunto. Es una especie de crowdfunding de kits eh, modernos, ¿no? Sí, nosotros vamos a la vanguardia, ¿viste? <laughs> Eh, <laughs> eso me gusta. eso es lo que pasa. Ah, me gusta, me gusta. Como Motor 49 somos todos. Exactamente. Pues todos los que quieran colaborar, más Motor 49 seremos. Perfecto. Muy bien, acabaremos todos en bola. Sí, sí, Ahí sí. <laughs> bueno, volvamos a los discos. Eh, una banda argentina que estuvo en Europa el eh, pasado verano. Sí, o sí, hace sí, dos. sí, el pasado verano. Bueno, estuvimos aquí en la verano, El pasado verano fue, sí. I, I el Gaida també va estar aquí. Sí, estuvien aquí al Casal al programa del 1984 van actuar també a l'Acadèmia no? a l'Acadèmia sí. amb la Bejamalla precisament Ai. i amb algú altre No, no, no. Y ningú es verdad. Y también van a actuar amb Zanata, amb Drac i grupos. Eh, sí, eh, Ahí sí. Y, tú tienes una grabación. Casualmente hay un registro de esto que me ha llegado así, pum, pues, gracias a los chicos de Zanata Y nada, esta banda le tengo mucho cariño porque uno de los de este grupo es colega mío de Argentina desde que tenemos 13 años. He tocado con él toda la vida y, y ya está. Pues vamos a escuchar un tema de los discos en directo en Antrax Venga, arriba, eh dando vueltitas por acá. Gracias por invitarnos a este festival y escuchar un poco nuestras canciones. Tengo la vida que me das, para mí no está tan mal, porque me alegro con tus besos. por ahí. Voy a saber cómo seguir, siguiendo el resto de tu cuerpo. Yo sé que soy de frágil como la razón, como lo bate hacia el corazón. Tengo la vida que me das, para mí no está tan mal, porque me alegro con tus besos. que si me pierdo por ahí, voy a saber. Africa. mandarle un saludo a Discolos Gracias por esta aportación, que ya veo que es auténtica. Y Mota, ya sabéis que aquí tenéis una entrevista pendiente. Sí, sí, ya vendremos cuando tengamos el material un poco más terminado, cuando tengamos la fecha del concierto. Que por cierto, el concierto tendremos infinitas sorpresas. Lo creo, como siempre. Mm. Hay siempre sus conciertos son una sorpresa. Nunca sabes cómo Más va que a empezar una sorpresa, cómo va a acabar. Un carnaval. <laughs> Nunca sabes a qué hora llega la ambulancia. Hombre. <laughs> Tanto no. Ya veremos. Y ya que hablábamos de los discos, el otro día me comentabas que mm, después de su gira europea, los discos eh, publicaron un recopilatorio en donde aparecen muchas de las bandas con las que habían compartido escenario, ¿verdad? Sí, yo creo que por lo menos el 90% de las bandas que por los países que estuvieron aparecen en este recopilatorio. También aparece de Mallorca, de Sanata y Vista y Brutal. Y bueno, nada, decir que estos chicos tuvieron tres meses de gira oh. y que el 90% de las bandas son muchas bandas. Eh, para el que le interese o algo, yo creo que en abril estará disponible en Mallorca. No habrá muchos discos, pero el que le interese eh, se lo podemos conseguir. Yo quiero uno. Vamos, Raúl, <laughs> adjudicado para ti. ¿Para dónde vas? Directo al baúl. al baúl, como... que se abre ahora mismo. <laughs> bueno, y ya que estamos hablando, pues eso, de que hay discos por aquí, discos por allá pues mira, yo me he sacado dos, dos pequeños singles, EPs, y hay uno que es compartido entre cuatro bandas, porque es eh, un disco que se llama Blood, Blood and the Rock and Roll, o sea, Sangre y Rock and Roll, pues eh, Subterfuge Compilation número uno. Es la primera referencia del fanzine Subterfuge que <laughs> se va a convertir en un Exactamente. y que, y que ahora celebra, no sé cuán, 25 años 25 años, 25 y Aquí estaban Cerebro Exprimido, La Perrera, Water Skater y Conflex. Y yo he elegido pues, una canción de los Water Skater, que es un grupo que para mí montan también un espectáculo a lo Motor 49 también, <laughs> encima de escenario con sus monopatines. Y es la canción que se llama The Man Who Was Born world de White Hot Skaters. hacemos un inciso y ahora Bernal nos va a contar unas historias y seguimos con el baúl. Sí, mira, yo tenia un parell de, de historietes aquí que ara està mirant i, bueno, fan referència a coses del franquisme, no? Mm -hmm. I, bueno, mentre se produïen aquests, eh, aquests fets de, de Gamonal, doncs mira, el Nasbal aquest que últimament se l'està guanyant -se tota sa, tot aquest honor i tot aquest, no sé, eh, no sé, bé, que s'està fent molt, fam molt famós, ha decidit eh, permetre un homenatge al general Yahweh, que como com recordareu, o qui no sàpiga, era un general golpista, o sigui, un franquista, y digo si la ciudad acoge una exposición que ensalza la figura de uno, de de los responsables de la sublevación militar que precedió a la guerra civil. La muestra vulnera la ley de memoria histórica y se celebra en un espacio público. Esta noticia la puedo llegir a público.es y, bueno, porque perquè veieu que, que a pues, bueno, a de eso, pues, también el, el pues, también... bueno, podeu veure una miqueta de quina calanya és, a part de lo del tema del, del Boulevard. I ja que estem també, una petita nota eh, a Joan Antoni Samaranc que és una d'aquelles persones que realment m'han fastiguejat sempre tant, no? O sigui president del COI, tothom sempre molt content amb el Joan Antoni Samaranc... Bueno, del COI i del COE. O sea... Era de las dos cosas. Solo le faltaba ser del COI de rabasa. Del COI de rabasa. No, no, por favor, del COI no, que yo creo que conmigo hubiese tenido un grave problema. Pues, uh, pues la veritat és que sí, perquè aquest personatge, eh, com ho sabem, uh, eh, va rebre una netejada de cara amb la transició, eh, era, era falangista i el seu passat uh, realment ningú l'oblida i amb la transició i tot això li van fer un bon rentat de cara i la van posar davant del, del COI i, bueno, i això ho comento més que res perquè al final la eh, Barcelona ha decidit no posar el nom de Samaranc a cap dels seus carrers. El canvi de nom no es produirà perquè no obté el mínim de consens i perquè és notori el desacord de la ciutadania i les entitats. O sigui, per aquesta part me n'alegro que s'hagi decidit aquesta història perquè no era un personatge eh, aquí eh, rebre cap tipus d'honor, no. Per no, mi no, a mi tampoc. o sea, muy guay que le gustara mucho el deporte como a mí, pero políticamente no va con mis, con mis ideas. Eso era todo, amigos, y ahora seguimos con nuestro baúl de Raúl. O sea, ahora viene La Perrera, otro grupo que me encanta un montón y hace tiempo lo escucho, con Romperlo Todo. Vámonos. pues esto era la perrera, romperlo todo. Hay que romperlo todo, hay que romper con el franquismo ya de una vez, que nos están empapando con esa mierda todos los días ya y me trae unos recuerdos fatídicos. Un bueno. un genial single este de tu baúl de Basati Discak Sí, sí, un sello independiente muy interesante de final de los 80, a mm. principios de los 90 en Euskadi. Exactamente, porque la perrera después se separaron, hicieron un nuevo catecismo católico y después Señor No, es una gran banda que todos los proyectos que sacan son auténticos. Yo pude ver el concierto aquí en Palma, en el barco, exactamente, igual como el de los White Skaters, que después vinieron al casal de, de Manuel Azaña, que también hicieron un espectáculo buenísimo son dos bandas que siempre que las escucho, escucha, siempre escucho el LP entero porque no tiene reparo. Todas son auténticas, auténticas bombas. La Perrera, todos recordamos la seva discografía es una genial macata, Mm single de tres temas en base y discac y el seu LP que no recorte el título. Yo tampoco, pero sé que ya muy triay de Cerebros participo eh, participó en, algunas canciones, en las letras y tal. Porque son... Las versiones creo que cantaba Sí, si las versiones, sí. Pues sí, porque son grandes amigos y tal. han tenido, ya te digo, unos cuantos split conjuntamente. Y bueno, unos cuantos. Conciertos split, a lo mejor. Sí, conciertos split, pero bueno, yo lo digo por este que tengo en mano, que aquí han compartido, igual como en Water Skaters, que también compartieron un par de, de y bueno, ahora hasta aquí dura un poquito el baúl de Raúl. Vamos a pasar a la entrevista que tiene Albert con el Renault Collective y que, que no sé, justamente pues seguimos con el tema de la cultura, lo que ha sido Renault Collective en estos últimos años. Y bueno, Albert ahora nos lo explicará un poco. Pero primero una canción de... Ah, de Netway, sí. La furia del arenal. Venga ya. tarda, ens trobem al programa 1984 de Titoieta Ràdio i amb la, amb la secció Què és cultura? Amb aquesta pregunta no pretenem arribar a definir què és el fet cultural, com es marqui la UNESCO o qui sigui, sinó xerrar de forma distesa en diversos col·lectius i expressions culturals que es donen a l'illa de Mallorca. En els anteriors programes vam xerrar amb Natina Codina, gestora cultural de l'associació Cultura a Casa, eh, la qual té l'objectiu d'acostar les arts escèniques eh, d'una forma propera a, àmbits pues, fora de, de les institucions, consideréssim, eh, establertes i a, a, aproximar la, les expressions escèniques a, a, a casa fent una cultura de proximitat. El segon programa vam presentar la directora i arqueòloga del Museu d'Història de Manacor, Malen Sales, que ens va xerrar un poc de com fer arqueologia una mica de forma social. I avui ens acompanyaran en Guillem, Antoni i en Víctor, de Renou Col·lectiu, també de Manacor, que es podem definir com un grup d'amics abans de la música. I abans de passar amb ells, doncs, també us podem convidar a una, a una convidada especial que tenim avui aquí amb nosaltres, que és la Maria Mar Ximelis Bibiloni. Hola, Maria Mar. Hola. Què tal, com estàs? Seràs una futura presentadora? No diu res, se l'ha menjat a la llengua al moix. Uh, què tal, com esteu? Molt bé, molt bé, encantats d'estar aquí. Bueno, pues una mica, per començar el programa sempre demanem què és cultura. Llavors, a veure qui s'anima a respondre a aquesta pregunta, que serà molt metafísica, però pot ser molt senzilleta de respondre, o molt llarga fent una parrafada, com vulgueu. Exactament. En Víctor me lo dirà, és no, cultura. No, no, millor, millor altres. <laughs> No. Es pot definir un... Bueno, cultura per nosaltres és eh, una de les parts més importants de la vida. Cultura, eh, hi ha música, hi ha teatre, hi ha cine, hi ha de tot. No sé exact, exactament definir cultura és difícil. Sí, no. Difícil i fàcil. No he cercat mai en el diccionari, la veritat. És una cosa que no, que no podem massa la política, però bueno. <laughs> Bueno, i podem dir que cultura és una forma d'expressió que té un poble, no? I això Exactament. pot abarcar diversos àmbits, tant des del menjar com des de la música o mm -hmm. el teatre o la pintura. Llavors, clar, moltes vegades es xerra de, quan es xerra de cultura sempre anem a això de cultura popular, no? Mm. -hmm. Eh, vosaltres creieu que la, la música que, bueno, mm, si a cas primer expliqueu una mica que feu renou col·lectiu, però llavors quan expliqueu pues, si podien xerrar de que el que vosaltres porteu a l'escena és cultura popular i en aquest cas si ho fan els grups mallorquins no? d'aquí de, de l'illa seria cultura popular mallorquina Sí, bueno, Ronald Col·lectiu sempre eh, clar, mordejam a, eh, a eh, música i sempre intentam apoyar eh, les bandes d'aquí de, de Silla sobretot de Manacà, perquè clar, nosaltres som de Manacà i hem de impulsar la gent de Manacà però sempre duim eh, que podem del panorama nacional i internacional si, si, si se pot. Sí, perquè jo, bueno, eh, una mica representar, mm, repassant l'històric de la vostra pàgina web i en alguns concerts que, que he pogut anar a vosaltres, doncs he vist grups, eh, alguns que ja coneixia una mica, Eh, de fora de la illa i, i altres que eren absolutament desconeguts i han sigut autèntiques sorpreses. Sí. Això, perquè tenim cultura musical. Tenim cultura musical, <laughs> exactament, exactament, molt important. Molt bé. Tenim cultura musical i tenim contactes bons i qui més qui menys són grups, tots són músics. Tots són músics. I, sí, més o menys. En Víctor sí. coneix una escenada plena de músics, en Marc, també que avui no és, també coneix molt de grups, tenen managers i clar, a través d'un i de l'altre, i mira això, inclús ja mos telefonen de vegades, Nanji, i per exemple de, de la bateria de desktop, Nanji va tenir molt de contacte amb ell, Mm. i amb en Raimon Amador i ja mos mira, ja han fet un, hem fet una bandita així, tal i qual nos interessa traer eh, la Mallorca ja, queremos venir, eh, això, es, per un bon preu vull dir, a 16 anys ja a poc a poc t'ho posen, posen més fàcil, posen ara el que m'ho posa difícil és doncs l'economia. Sí, perquè això com, com, bueno, com financeu? Deveneu de subvencions, de, sí. sou d'autosuficients, teniu socis... No, no, hombre, hi ha socis, però... Som una associació sense ànim de lucre. Sense ànim de lucre. Això és el primer de tot. Uh mhm. -huh. I mos aferram a la que podem. Uh, abans teníem més subvencions, com, molt, com, com per tot, no? Uh mhm. -huh i benvingudes eren i després també eh, eh, en camiseta fèiem una barra, quan fèiem un concert muntàvem una barra molt ben muntada i, i a través del boure i venen de quatre camisetes i els socis que abans han, han arribat a tenir a prop de, si no més de 200 socis ara avui en dia som 10 <laughs> 10 socis. Eh, no, no, exactament 10, no. però vull dir, ha baixat molt, clar, i això també se nota, perquè gràcies a els socis hem pogut seguir un any darrere l'altre, però mm -hmm. ara, per circumstàncies, pues, no tenim tant de socis. I volen començar un altre pit, un pot de nou, en llanes, en guany, i mirar de ja fa gent nova i jove. Perquè, perquè ara quan, quan, <clears throat> quan de temps fa que esteu formats com a col·lectiu? 12 anys. 12 anys, anys. I sou al mateix nucli o ha anat... Bueno, ha anat, ha anat anat tot. Sí, sí, tot ha anat enviant gent que se troba bé que no ho és. No, tenim, tenim, tenim quatre, quatre o cinc arrels que encara són des del principi i són l'ànima de renou. Després han anat venint d'altra gent, jo mateix som, jo vaig començar en dos anys, uh ah. -huh. després ells també posteriorment, en Toni, i ara fa... Ja, fa en eh, Víctor fa molt d'anys que ho coneixem, musicalment, però ara també s'ha animat però dins el grup fa poc no? sempre hm. no, ha començat fa poc que, que vengui sí. gent jove sí, per els concerts noteu que fa falta gent el vespre m'agrada anar a dormir però no tots ja clar, teniu una edat, no? teniu una edat fins a tots poden fer feina després ja que venguin els joves però bueno Sí. I, i s'implica gent jove o no? O sí, sí, sí, sí ara, ara mateix... Ara mateix eh... Volen fer una crida. Hi ha una renovació. Sí. També, havia, també hi havia molta de por, perquè Renault col·lectiu eh, ho trobàvem com eh, a molt tancat, i l'altre deia, no, no, no, és tot el contrari, per favor. Bueno, això passa a grups que, no, a col·lectius que funcionen fa temps, que a vegades la gent jove, sí. costa, bueno, la gent nova, costa, costa costar. entrar perquè sembla que hi ha unes dinàmiques... Sí, ara hem fet un parell de fitxatges bans, en Dani Llull... Sí, músics joves, en, <laughs> en llanes de, de sa cultura. Sí, és important perquè és una manera també de, de donar un pot de, de força als joves. Eh, jo pensant ja ha molta cultura musical i no tenim massa ajudes i gràcies al Renau col·lectiu pues, els joves tenen una oportunitat on donar-se a conèixer o ha gent un poc més important o... i és com una catapulta, diguéssim. Uh -huh. Clar, perquè <laughs> una ajuda. A més si ho entenc bé, o sigui, el tema és que eh, vull dir, vosaltres funcionar com una associació, correcte? Sí i el que intentau generar és una miqueta tot aquest eh, àmbit eh, eh, cultural musical i, però com ho faig? A part de concerts i coses d'aquestes, que després en xerrarem, que potser hi ha quatre anècdotes guais, eh, gent que ha portat molt important també, i coses sí. així, no? Llavors, a nivell de, actual d'àmbit local, veritat, mm. i què generau? Vull dir, és una associació de músics o és una associació... Com, com bueno, funciona tot això? No, nosaltres principalment eh, fem concerts, mm. organitzant concerts. Mm. <clears throat> eh, altres, altres activitats, pues, eh, no hi ha Mm, no, no, no hi ha... Sí, sí, tio. No sé, nosaltres eh, sempre estem dins el món de la música, vull dir, tots, mm. tots indirectament o directament viven a, a el seu hobby la música, saps? Mm. I, I a part era, era necessari fer, fer un col·lectiu de, a Manacà perquè eh, tenim molt, molt d'artistes i tots tenen el seu espai on poder fer per mm. exemple, hi ha molt, molt de puestos on poden anar a fer deport i tenim molt bons deportistes. Clar. I també tenim eh, hi ha molta afició al teatre, també tenim un teatre en condicions i ara un auditori i si gent pot lludir de, de, de lo que li agrada més i tal. I els músics no tenim aquesta, aquesta facilitat i, claro, eh, fa molta de falta a Manacà, sobretot a Manacà perquè eh, se pot dir que en proporció és, és pràcticament on hi ha més músics de, de les Balears els bons més músics surten. I d'ahir és una manera de donar un pot de, de vida en aquest sector, perquè fa, fa molta de falta i gràcies al Renou Col·lectiu pues, és, és un pot de... li dona vida en, en, en, aquest sector. Perquè vosaltres sou una mica responsables de... Em sembla que s'ha obert un local d'assaig, no?, a Manacó? Sí, és el Bernat Parera, personalment ho conec bastant. I esteu sí. implicats o no, teniu... No, bueno, això és, és privat, és privat. És privat. Sí, és privat. I... És privat, I... en Bernat. Des d'aquí força. I també, no sé si participeu amb altres col·lectius, per, no sé, també s'ha sí, bueno, ara... lluitant per obrir un casal de joves. sí. Però casal... Sí, sí això està molt bé. Uh -huh. Te, te demanam això, que totes les associacions de Manacor pues, almenys tenim un, un lloc on Uh, reunir-nos, sí, un centre cultural, que es pugui fer exposicions, concerts, Exacte. Eh, Sí, perquè Tothom. sembla, sembla mentida, no?, que Manacós no és la segona ciutat més gran de Mallorca, no? Sí. O poble, no eh, sé, aquest debat com el teniu, eh, però... En capacitat i... I, i que no hagi... No tenim casal. Que no hi hagi casal de joves, no per exemple. No tenim casal de joves, allà on pobles amb menys habitants tenen casal per joves, i nosaltres volem un casal per joves i que hi hagi cultura de tot tipus. Claro, aquí, aquí, aquí a la Gaia tenim un casal de joves. També, no? claro, sí. que... Sí. I de més que són moltes associacions a Manacot, quants érem? Des 20 associacions, crec que són, o més. més no, però que és, que és un poble bastant dinàmic, que té una pila de cultura darrere sí, i sí, que és com... Sí, sí. sí no tot és teatre i tennis a Manacot. <laughs> Uh, si, si vos pareix bé, fem, fem un petit break, escoltam alguna cosa de musiqueta. Vinga, si poses bona música. Uh, bueno, ara, mira, anava tenint un recopilatori per aquí de, de fa un parell d'anys, així, un recopilatori de, de, de, de Sud-amèrica, i si vos pareix anem a, a descobrir-lo, que jo quasi no me'n record. No, no. Au, <laughs> idò, ah, som-hi. Thank you. essa é tortura, essa é opressão Submeter-se ao lastimável, insuportável submissão Uma vida sem sentido, um futuro sem razão Uma sina proletária, seu carrasco, seu patrão sua razão. Você não tem voz, não tem direitos. Esse é o resgatador da opressão. Uma vida sem sentido, um futuro tem razão. Uma vida proletária, seu carrasco, seu patrão. Molt bé, i ara pues, una mica us demanaré com, quins són els orígens, quines són les arrels de, de Renou Col·lectiu. Per exemple, que fa 10, 12 anys que funcioneu, doncs com, com surt aquesta idea? Aquesta idea va sortir, ara per exemple no n'hi ha cap aquí, d'ells. <laughs> O sigui, tots uh, sou nous. Bueno, nous. Som, no, bueno, ja som, ja Toni i jo ja duim 10 anys bons. Ah, ja duim 10 anys. Sí, sí, sí però no van ser eh, nosaltres, no, no, no som fundadors, els que varen començar, res, que a no feien, no hi havia cultura musical, van dir aquí no s'organitzen concerts, només sort música molt comercial, i, i van dir, mira, pues, farem un, una associació i almenys ens encarregarem nosaltres d'organitzar la música que a nosaltres ens agrada i, i se va organitzar aquesta associació, el renou col·lectiu, per, per organitzar concerts, res, per, per nosaltres disfrutar de la música i nosaltres almenys disfrutar de, eh, amb una coda o que nosaltres ens agradava. I el primer ja no concert va ser, em sembla que en honor de, de, de la desaparició dels Ramones... Sí, el primer concert va ser un homenatge als Ramones. Feia poc que s'havia mort en... en Joe, si s'havia mort, sí. els Ramones. I varen dir, pues, podem començar... Varen va dir... ser l'excusa, no? Sí, l'excusa. Varen... Pues mirarem les bandes de Manacor, mirarem que facin un tribut a Ramones, cadascú cada banda, en la seva tipus de música, si hi havia gent que feia flam flamenys, pues, sensor de Ramones en flamenys, eh, metal i tot el que... Eh, la condició era fer cinc peces de Ramones uh mhm. -huh. i diferents bandes de Manacor. I així va, va començar tot. I, i va ser, per cert, a la torre dels energistes de Manacor on, era... Ho va començar el eh? museu. El museu, el museu sí un punt històric. Allà va ser. tot, tot es lliga, eh, la història. Tot es lliga. <laughs> I què anava a dir? I llavors, en el moment àlgid que ha sigut 200 socis i tal, eh, com, com funciona el, o sigui, la, la feina organitzativa de treball? Funció per comissions o hi ha un grup... Subvencions. No, però dic a nivell, ah. de, a, nivell intern vostre, o sigui, hi ha comissions de treball sí. o sou, no sé, 10 o 15 persones que moveu tot el cotarro i les altres pues, paguen com a socis. No, comissió no n'hi ha, és a dir... Com... Bueno, cada, cada Eh, de, de tiu de, de renou pues, teu la seva feina. Ja, però són dos, si, si en el cas que sou docents, no sou docents. No, no, no, no, no. bueno, grup, allà, si, diguem, sí, allà és que més o menys... El, els, els, socis, els socis col·laboren, col·laboren amb 20 euros a l'any uh -huh. i tenen descomptes en els concerts, en un, un descompte per concert, que inclús un 50% de descompte, i després hi ha els socis fundadors, és a dir, que som els qui realment organitzem el concert, vull dir, no sí. som docents sempre, se, sempre tenim Exacte. gent que ve inclús només en el concert per ajudar molt, per ajudar... que porta d'aquesta manera i gent que fa de cameret, que ens ajuden a muntar i desmuntar barres i eh, tenim l'encarregat de barra, tenim eh, els que van camisetes, tenim eh, els, el més que està a la bar, a l'escenari, el backstage, i mm. cadascú es va per una cosa i pues, mira. una mica com, com munteu els concerts perquè mm, és, jo sé jo he vist un concert vostre organitzat per vosaltres a Calas de Mallorca altres a Porto Cristo que és que Porto Cristo us, us crida o vosaltres feu una proposta no, per, sí, per, bueno, muntar, per muntar un concert o... nosaltres eh, el que fem pues, és, eh, és a Manacor saps? però clar, tenim esport que, eh, que és molt bon escenari en l'estiu. sí, és fantàstic. Jo. La festa de l'estiu. <laughs> ja, de fet, us vaig conèixer allà. I m'agrada molt. Sí, i clar, i van dir, pues, mm, les portes de Manacor i aprofitarem, ja tenim la playa, tenim per fer concerts allà, per ara, Ara, hombre, Chales també se'n va fer un, se'n va fer un parell. També en Marco Gil. També en Marco, que, que viu... El president sí, de l'associació de, i viu allà, de Xades però principalment ho fem en Acoi Esport, perquè ja, ja t'he dit, ens han anat eh, retallant, antes en fèiem 5 o 6 a l'any de concerts, ara pues, eh, en farem Mirem de fer de dos, dos, sí, tres, dos, tres almenys. Fem dos de més o menys grossos i després a un teatre a una cosa així mm. més petiteta mm. -hmm. i què anava a dir i mm, i se, som m'ha fuit el cap. A... I que te, ara ja, per curiositat, que teniu previst per aquest any? Ja teniu pensat aquestes coses? O... Estem, estem mirant coses, estem mirant cosetes, però mm. no... Estem exprimint sí. el suig, sí. bueno. la taronja... Clar que sí. I, i de, i de, de l'any passat, que, que, que vareu fer? Que m'expliqueu les quatre cosetes... L'any passat vàrem fer uh, fires i festes, vàrem fer... Uh, eh, que era idealístics... L'estiu també? idealístics, van dur, de mm. Madrid, mm. sí. una banda molt, molt guapa, i clar, i sempre donam, pues, eh, eh, més o menys per fer de taloners, mm. eh, tres, altres tres bandes de, de Manacor, ja va estar a Mallorca, a Mallorca també, clar, i, i després a l'estiu van dur eh, el Telefunken, eh, que van ser cojonuts, van ser molt bons, Sí, he fet he vist. La festa he, vist el vídeo. Sí. també, vídeo. clar, també tenim eh, gent com els, els Tres Angles. Tres Angles, si m'ho són, són amic de Renou i fan vídeos, fan... I mos fan un vídeo molt guapos, estan tot penjat a la pàgina i... Mm. Sí, de fet, podeu veure una mica a la pàgina web, eh, si la voleu dir vosaltres, Seria uh, no? Renoucollectiu.org. Sí, el que passa és que estava mirant que aquí posava el tercer aniversari de Renou Col·lectiu. Com, com funciona? Perquè heu dit 12 anys, 10 anys aquí posa... Sí, bueno... Uh... Eh, <laughs> M'ho has explotat. <laughs> bueno, no eh, està actualitzat. això va ser... Ah, sí, sí, sí, Este, la web no... no... web no falta... Hi ha moltes coses que no estan actualitzades i s'està sí. fent feina amb ell. Bueno, els, els ja 10 anys va, va, va ser fa un any i mig a dos, no? Mm. Sí. Vàrem aprofitar per fer un homenatge a Tots Sants, Ah, una, una banda bastant important a Manacà, mm. si no les més una importants. Una de les més conegudes. Les més conegudes. Per la gent de Manacà també. Clar. Bueno, i van sortir per, per Getadunya i... Sí, sí, es van Sí, va ser sí, el més important era, de, de, de Era una banda guapa. I varen dir, aprofitarem per fer 10 anys i fer un homenatge en, en Xavier, Xavier Ramis. Xavier Ramis. Sí i, de fet, se va apuntar tanta de gent de tot Mallorca a fer, a fer aquest homenatge que en principi havia de ser el vespre, diguem, amb 10 bandes, un horari un poquet reduït, però van arribar a ser de 22 bandes. Van dir basta. Van dir no, no, no, basta perquè no, no tenim, temps. no tenim temps. I va, va començar des de les 5 del vespre fins a les 5 del matí. Va ser un... Un bon homenatge. Un bon homenatge, superguapo. Sentiments i va ballar, la gent també van ser molt emocionats. Sí, sí. Molt, molt, guapo. També hem d'agrair a Antònia Font, que van venir mm. també sense... <laughs> sense, sense ànim de lucre. Sense ànim de lucre. Ni, de fet, ningú va cobrar res. Ningú va cobrar res, per supost. Ni ells ni ningú. I, sí. i sí, va ser, va ser molt guapo. Sí, sí, sí. Molt bé, mm. molt bé. Si voleu, poden escoltar un, un altre tema sant, de... En, pues mira, no els aduia, però mira, mentre ara escoltam una sí, miqueta més de, de Netway, podríem buscar la millor algun, algun temilla de tots. Està, està, molt, Bernat, està molt bé a vinils. <laughs> això, sí, és, això sí. fantàstic. Sí, el que passa és que en Larry, que és ajuda per a vinils, perquè mm, tot s'ha de dir, se'n va avui a l'Argentina. <laughs> que... <laughs> bueno, y Ah, bueno, ah, Bueno, sí, es igual. venga, nada más contar un tema més de Nengway. facultad tots sants, cada bou i sí. aquí Gràcies, per cortesia de, <laughs> no, de, de, de l'ordenador i, sa, eh, i el ciberespai i era, estava gravat per Sputnik. Sí, Sputnik, Sputnik no mare de Déu. Un gran programa. També. Fa anys. Sí, sí, sí. sí. ja s'ha convertit en un clàssic perquè ja ha desaparegut de l'esfera de musical, no? Sí, sí. sí a veure, a veure, Bueno, una mica tornant a, a això, al passat, eh, perquè fem un repàs així de grups, anècdotes que us hagin ocorregut a, eh, succeït en aquests darrer, bueno, aquests 12 anys d'història història que teniu com a col·lectiu no sé, alguna cosa així que doncs pues nosaltres vam portar a uh, Mengano, i llavors va ser... No, va ser més bona, va ser de dur Molotov, ah, pilles. I Estoidol, no, no hi havia... Estoidol també, també ah, me'l van demanar, inclús anem d'altre d'Estoidol, mira, de compte no, de <laughs> xampany. <laughs> Llavors, nosaltres, me'l van demanar una botella de de xampany era es eh, és que marca... Moet. Sí, Moet. No, no, no, algo així. Bé, no vull dir mar, és igual. Una botella de xampany molt cara, eh, direm cara, molt cara, i nosaltres vam dir, ah, i aquesta gent, però no, no apareixen de xampany. I res, i resulta que després, eh, quan acaben la gira, fan la festa de xampany, perquè tot els concerts demanen una botella i fan la festa de xampany i s'allafen allà, sí. han dit, mira, doncs, no la van ni destapar, la botella, la meva la mare, però ells veien la després la festa. <laughs> Eh, després també van, van endur el Molotov, que va, va estar va ser molt, molt curiós perquè molt va ploure aquest dia. Se va suspendre. l'estiu se va jo suspendre. Eh. Més d'agost. Més <laughs> d'agost. Sí, va ploure. I els molotors van dir, hem vengut aquí a tocar, hem, que tenim un local d'instruments per, per dur qualsevol puesto. I sí, sí, sí, i van demanar... Aquí se va moure, en qüestió d'una hora tot tothom va posar... Jo tenc una bateria, jo tenc una guitarra, jo vaig deixar bars... I vam tocar un, un bar d'esport de, de Porto Cristo a la pua, a la pua. I el tio pues, se van enrotllar i el molotov tocant eh, un baret. Tomàs havia... Per favor, no toqueu, no toqueu puto, perquè <laughs> la gent no hi cap. Hi ha molta gent. No, que va. No. Taca, taca, taca, taca. Se, primera. <laughs> I va ser que vas concert ningú va demanar una altra peça. Tot en cap de fora a respirar. Sí. I després, sí, després també han duit eh, de tot, tot tipus, des de Raimundo Amador, eh, han duit jazz, Manos Negres, han duit... Eh, croque, croque, eh, La Excepción, La Excepción, Caldo Gin. què més així? John Mayall. John Mayall, eh, Apples, si tu hi vas a ser... Sí, jo vaig ser. Balkan sí, Bots. Sí, ah, sí, sí, també va ser molt boig. va ser gran concert, Balkan Beats Bots. En Raimund Amador, anècdotes, que en Raimund Amador s'ha comprat un calcetins a Can Geranya, eh, perquè ja duia dos dies de gira i ja eren canviadors. <laughs> I el tio diu, a veure, a veure, necesito cambiarme los calcetines. <laughs> Changeranya. I el tio va comprar calcetins i li deixa bruts a la mà de changeranya. Pasa tot. Bueno, no potser els pot vendre ara aquests calcetins, no? Igual, qui sap, han muntat una altra tenda, qui sap. I bueno, pel que veig, Eh, segur que marxen de Manacó supercontents, no, tots aquests grups, oh, perquè, bueno, hombre, només sí. veient el bon rotllo que porteu i la simpatia que despreneu, pues, imagino que... <laughs> Almenys saben fer pan boli, se'n van, Sevilla fent un pan boli. Un pan boli, bueno. Perquè també els de cuidar molt, els duim molt. Això també és cultura, eh? Sí, és cultura gastronòmica, cultura gastronòmica total. És... De fet, eh, el baixista d'Idealístics, un madrilenys, pues, va provar el Fonoi Marí i va ser M'ho demana, m'ho demana, molt envia correus. correus. <laughs> Una explosió, de, ah, explosió. Hem fet una parella, també, una parella, un matrimoni, format per Renou Col·lectiu. Va venir eh, es, mat, eh, Matits, on de Matemàtics, eh, en esport, a Porto Cristo, i es va conèixer el guitarrista una lota portenya molt guapa, se van conèixer aquest dia en el concert i ara tenen dos al·lots i estan casats i Vaja, o sigui, és un punt de trobada... Porteña, que te refereixes? De Porto Cristo? De Porto Cristo. sí, sí. aquesta gent van tocar a Porto Cristo, se van conèixer, i des concert, i mira, són matrimoni... I... Ah, mira, molt bé. Això de Renault col·lectiu ja sí. ha, ha cremat totes les esferes. És, és una agència de... No, no, matrimonial. No, els ha cuidat molt bé, perquè no, nosaltres, igual que molt agradaria que nosaltres també mos cuidem. Sí, els ha cuidat perquè, quan ja no tenim dos bes, no tenim molt dos bes, anem a un... De la que no van, mínim, pues lo, els apallem amb un, un Oferiu el que teniu, que és casa, menjar sí. i tot el que és... Sí, sí, eh, sí. I, sí. i bon ambient. Una tanca teva a dormir... Sí. Clar. <laughs> Això seva pot dir que en el seu llit s'han... S'han colgat. Aquí, no sé qui és que era. Bé, en... Bueno. En Manus, eh, Niquis. Bueno, eh, el que sí que està clar és que amb, amb, amb il·lusió, amb ganes i optimisme eh, s'aconsegueixen moltes coses. Sí. Encara que tinguis precarietat, no, no, no, ambiental o econòmica o el que sigui, sí que, no? O sigui, amb, amb il·lusió i amb ganes de fer coses, eh, sí, en Llanes es tot, tira endavant. I tot surt bé, en Janes. I bueno, amb ganes de fer coses, què, què li demaneu al 2014? Bueno, Perquè sembla que el 2014 serà la bomba marinera, no? <laughs> bueno, doncs eh, demanem... CC igual ve aquí a Renault col·lectiu. Joves, saber. gent nova, gent nova, gent amb idees, amb ganes de fer feina, eh, que no vagin els dos vespre mig, perquè si veuen dos vespre mig, pues, dos vespre no en tenim, ja no en tenim er er moltes i, i això, gent jove i fer socis nous i, i que tota opinió és bona i que no se pensin que Ronaldo només som 10 o 12 persones, Ronaldo Col·lectiu Hermanacà sí. I, i que per favor a través de correus, a través de la nostra pàgina pues, que donin la seva opinió i m'agradaria jo aquest grup, jo conec aquest grup així seria tot molt més fàcil si cadascú posés un poquet -huh. -hmm. seva part. Perquè, perquè així a nivell d'espai, no us heu plantejat mai tenir alguna, algun espai on podeu oferir també, sí. inclús com que també sou, no, no deixa de ser també un col·lectiu quasi de músics eh, o de músics, eh, un espai on poder fer coses? O, sí, això seria... Que sigui també que falta, que es Això és fundamental. O el manco reivindicar de dir, escoltau, no posar poliesportius eh, i Nadals i, eh, i <laughs> altres coses eh, de nivell cultural, no? Pues, escolta, pues, reivindicar també això, bé, reivindicar segur que ho faig, però també reclamar una miqueta un espai sí. ja de, de, de Manacor per, per tots els músics. De fet, que, que... de fet fa 10 anys, ja fa 10 o 12 anys, que demanàvem el mateix. Sí. Un demanàvem espai, un espai, un espai que, que, perquè sempre estàvem amb, eh, seguros, això no està tal, mm. aquí no ho podem fer, aquí es renou, aquí es veïnats, pues, un espai seria sí. coronut. Mm. Un espai en condicions que no, que no sí. molestis veïnats que és no... inaccessible. I no hi ha cap espai, no sé, jo ara, per exemple, a Barcelona conec una experiència que és que és Can Lladó, que és un antic polígon industrial, mm. i <laughs> no, Can Batlló, perdona, Can Batlló, que és un antic polígon industrial, sí, eh, i bueno, allà s'han juntat una sèrie de col·lectius, ho han reivindicat, l'Ajuntament ha passat d'ells i han dit, bueno, vosaltres passeu de nosaltres, doncs nosaltres tal data entrarem, tal data farem això, tal data farem allò, si no feu vosaltres ho farem nosaltres. Ah i bueno, juntant-se a diversos col·lectius, eh, arquitectes, tal, tal, han, han adequat una nau industrial, l'han ficat amb mm. totes les normes de seguretat adients Això... perquè a dins hi ha un col·lectiu d'arquitectes jo sé que a Manacor hi ha arquitectes que són bastant... Convidant aquí sí. arquitectes, que Ah, ja, ja ho, teniu arquitectes a dins de no. Vull dir que pot ser una manera, no? No sé si hi ha algun espai així a Manacor que estigui això... Oh, ara estem lluitant per l'utilitat... No, Micromecenatge no. també es pot ajudar, no millor a mm. mirar aconseguir alguna cosa. A Manacor, bé, ara està Escoprop, eh, Són totes les associacions de Manacor s'han pues, juntat per demanar un espai eh, però diguem, petit i petit. Perquè bé, té un pati per poder fer concerts sí. i activitats de tot tipus. Però que se puguin reunir totes les associacions de Manacor, uh mhm. -huh. saps? I, de fet, eh, ho, han, ho han aconseguit. El que passa és que és això, que també m'agradaria, mm, sense ser egoista, demanar alguna cosa per la música, saps? Clar Uh, eh, musitja, musitja i ja se'n pot fer de tot. Vull dir, ja doncs, posi vent. Això que sempre que us dic jo és un, és un polígon industrial, amb diversos mòduls. Sí, no, hòstia, <laughs> no, no, sí, no, no necessitem... Podíem anar a costa. Una banda, a un no. altre lloc han fet un, un centre de... No necessitem una millora. I l'altre han fet un, un hort i l'altre han fet un... Tenen projecte de fer un cap i tot. Vull dir Ostres. Que, això està superbé. Que han, hi ha molts espais i cada espai li ha donat un ús. Vull dir que potser si entre dos col·lectius un agafa això, mm. que això és molta feina, eh? Sí. Vull dir, això de Badassona ja fa anys que es treballa per això, clar, no ha sigut d'un any. Sí, aquestes coses bueno. no se fan en un dia. Però, per eh, exemple, es podria... polígon... experiències. Un, un polígon estaria fantàstic perquè no, eh, no, no hi ha veïnat, no, estaria fantàstic. I el que passa és que el polígono eh, el du gent que, que... Privat. Sí, és privat. Bueno, no? Això que us dic era privat, eh? El que passa que era hi havia... privat. Sí, sí, era privat, el que passa que hi havia un Um, un buit millor... d'aquests d'herències, la crisi, ah. i les condicions han fet que es quedés un buit legal que els veïns han dit, l'associació de veïns, eh, ha sigut la que ha impulsat això. Ostres. I, i pam, han entrat. El que passa que dins l'associació de veïns hi ha milers de col·lectius, ah milers. Sí, sí, sí, sí, això sí, sí. suposo se farà d'aquí 10 anys, si no aconseguir-les en sotges al copro, però ara en un principi vol demanar les bones, aquestes coses, perquè partit polític no som polítics, nosaltres mos igual el partit polític que hi hagi, volen que simplement veient, quina hora més veient... Sou a partits. Sí. No? Sí. Perquè el que feu també és política. Sí. Bueno, eh, no, no volen mesclar política amb música. Bueno, sí. Esteu demanant un, no? Esteu fent una reivindicació cultural. Sí, és una reivindicació. Com... Perquè, Exacte. perquè tothom té el seu puesto bon expressar-se i pensant que els músics pues, no tenim encara... Això dir que no és que Sou apartidistes, no Exacte. apolítics. No. No? Sí. Bueno, jo particularment no m'agrada gens la política de cap tipus. La <laughs> cultura m'agrada. Bueno, <laughs> bé, i a ells tampoc no els agrada veure molt per les assemblees. Llavors van entrar i... Però bé, estem aquí sí, però, no, fins que Pollem. Uh, Almenys han llevat l'etiqueta de... perquè sempre t'assenyalen com a Uh, revolucionaris. uh, no, no, no, nosaltres fem feina en el seu partit que, que hi hagi, saps? perquè, perquè és així, perquè mos donen oportunitats i... Us adapteu. Sí, Mos, exactament. Mirant, molt i mirant. I, sí. i a més això seria bo per fer créixer la cultura musical de i, i tot tipus de cultures. Uh mhm. -huh. molt bé. Doncs si vols fem un darrer tema i... Vinga, fa, parem un... Uh, mira, ara que teníem preparat aquí un tema de Toy Dolls, vale? Uh, ah. Eh, i, i després ja mos anant despedint, vale? Molt bé, Ricard, molt bé. I doncs anem a llançar-lo i anem a veure eh, això. Oh, always feeling lonely. I'm always feeling blue. She was the one and only. She said she loved me too. But now she's gone and left me. Just like I always do. Now I'm always full of misery. I don't know what to do. kid. That's what they call me, I'm a Briscoe kid. també i d'això era l'Ambrosco Kids de Toy Dolls, eh, o Tot Dois, que a vegades també eh, en tenen una miqueta de pinta. <laughs> I, i bé, res... Eh... Doncs res, sé que eh, per avui ja, ja finalitzem la nostra secció mensual. De què és i, cultura. De què és cultura. Aquest cos, aquest cos <laughs> hem tingut una cultura renovera, no? <laughs> Ah, sí. Molt bé. I res, doncs, moltes gràcies, ha sigut un plaer poder compartir aquest gairebé tres quarts d'hora amb vosaltres el plaer és tan I, nostre. Fins la propera, que tingueu molta sort i que els desitjos es compleixin per aquest 2014. Em sembla Esperem. que teniu, teniu una nova sòcia que es diu Maria del Mar, que s'ha quedat aquí amb la boca oberta. Estàs convidada. De tot el que he pogut escoltar i aprendre avui. I de, uh, bé, sabeu que la pàgina web és renaucollectiu.org i el contacte és info arroba renaucollectiu.org eh, també era, no? Mm -hmm. Així, crec que era... Sí, .org. I bé, també sabeu que teniu un espai aquí a Titoieta i és un oh, programa de 1984, que podeu venir amb bola. i... Fantàstic sempre, programa. <laughs> Sempre que vulgueu això, tenim eh, un correu electrònic també, a part de que mos podeu telefonar i emprenyar sempre que vulgueu. Uh, ara és 1984.gmail.com i totes les cosetes que faceu pues, doncs, l'anau passant i ho anirem eh, aquí posant amb agenda i posant el dia i res, moltes gràcies a tots moltes gràcies a vosaltres moltes gràcies a vosaltres, encantats <laughs> molt bé Venga, salud. Salud y se <laughs> No habéis tomado el pelo con tanto disturbio No habéis acostumbrado a sentirnos sucios Y ahora solo las idiotas haciendo ruido La máquina bueno, eh, después de <coughs> después de, escuchar esta entrevista, Albert, muchas gracias por, tu sección eh, mensual de cultura, que es cultura. Pues vamos a pasar a escuchar un disco de Sociedad Alcohólica, del disco eh, donde ¿Dónde, se, ¿Dónde habla? se habla, con la canción Ariel Ultra. Ariel Ultra, vamos allá. A todos de Kiev. era Sociedad Alcohólica. Y otro grupo, Otro grupo que va a venir a, tocar a Mallorca de, la darrera de la más de, Renault Colectivo Sí, sí, exactamente, sí. Bueno, también, también han venido a tocar aquí hace poco, también unos cuantos años a, las a la Sara pero bueno, en Renault Colectivo, ya que le hemos hecho la entrevista, sí, es uno de los conciertos que trajo, eh, de los últimos, aparte de Dialistis y de los que ha ido comentando en la entrevista con Albert, esta gente tan tan amistosa que tenemos en Manacor. Bueno, i doncs, si vos pareix, fem un pot d'agenda perquè tampoc ens queden molt, no ens podem allargar gaire. Uh, per una banda, tenim bé, uh, dia 31, tenim una presentació d'un llibre uh, que se diu Mis Memòries, 10 anys, 3 meses i 120 hores de prisió, que és la presentació d'un llibre que se presentarà el dia 31 de gener a les 7 uh, a Transitant, i eh, està escrita per Dolores Botell Alonso. I el mateix dia 31 tindrem eh, concert amb bales perdides, usura, desenterrades i crash. Concert benèfic, però edició casset bales perdides. Dos, dos euros més birra. I un altre concert dels que ens informen aquí a través del Burofax, també un poc més més és el de 15 de febrer a Sala Túnel a Palma, eh, dues bandes, Kill the, Pre uh, eh, Kill the President i Fast Food Society, i ens diuen uh, bolaco de punk rock melódico pero desgarrado, animado pero encabronado, borracho pero eficaz. Des de València arriben Kill the President, que presenten el seu EP Citizens, i des de Mallorca estan Fast Food Society, amb el que acaben de publicar en guany aquest disco que han titulat After the Worst, i que, si vos sembla, el podem escoltar ara mateix. Molt bé. Uh, de totes maneres, com que cada setmana passat va ser Sant Sebastià, jo simplement me voli, volia comentar-vos que la part més interessant va ser el que diuen la rebella més feminista i combativa que mai. Sí. Per tota ah, les, sí. la, eh, la, la concentració que hi va haver diumenge a les 6 i mitja per, uh, per tot el col·lectiu feminista i de persones uh, que estan a, a, amb aquestes. O sigui que des d'aquí, salut a totes i anem a escoltar Fast Food Society. Good Hope, welcome. Yeah. Bueno, desde aquí, desde 1984, nos despedimos ya hasta la semana que viene con más información, más conciertos y más sorpresas. Mota, hasta la próxima. Ya sabemos que tenemos una entrevista pendiente con vosotros aquí, con Motor49. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. También. Y... para J, ¿eh? tal. A Larry, que está en Argentina, que se fue hace dos semanas. no te Hasta, una equivocación, Lachus. Lachus. Que seguramente que nos estará escuchando online, porque la otra vez me mandó un mensaje por Facebook y se agradece esa escucha desde la otra parte del Atlántico. Aupa Larry, te dañarán, pero tú disfruta. Exactamente. Y nos despedimos con <laughs> nos despedimos desde aquí con un grupo que se llama eh, Infierno, de, cobardes. con la canción Ciudad Monstruosa. Os dejamos pues- deixem el programa de Que es Contrafarsa. De Contrafarsa. Y nosotros, ya os lo he dicho, hasta la semana que viene en 1984 y ya sabéis, escuchar mucho rock and roll que es bueno. Yeah.